մնացել պատասխանատվություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂ ռազմական գերատեսչության մամլո ծառայությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 16-ին Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցի մարզադաշտում դիտել է պատանիների մինիֆուտբոլի առաջնության եզրափակիչ փուլի խաղը։ Նախագահը կարևորել է երիտասարդ սերնդի ֆիզիկական դաստիարակության նշանակությունը, նշելով, որ պետությունն այսուհետ էլ հատուկ ուշադրության կենտրոնում է պահելու սպորտի զարգացումը, հաղորդում է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Ապրիլյան դեպքերի հետևանքով ստացած վնասվածքների պատճառով օգոստոսի 5-ի դրությամբ զինվորական ծառայության համար ոչ պետանի ճանաչվելու օրենքով սահմանված գործընթաց է իրականացվել 20 զինծառայողների նկատմամբ, որոնցից 9-ն արդեն ստացել են հաշմանդամության կարգ։ Ինչպես հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գառնիկ Հայրապետյանը, ներկայումս բուժման մեջ է գտնվում 3 հոգի, որոնցից երկուսի վիճակը դեռևս գնահատվում է ծանր։ Նրա տեղեկացմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը վերականգնողական բուժօգնություն է ստացել եւ շարունակում են ստանալ 6 հոգի, իսկ օտարերկրյա պետությունում 2-ը։ 122 զինծառայող դուրս է գրվել հոսպիտալներից եւ հիվանդանոցներից, իսկ 11-ը դեռևս այդ բուժական արձակուրդում է, նշել է նա։ Հետագա վիրահատական բուժման կարիք ունի 1 զինծառայող ու մոտ նախատեսված է կատարել կոնքազդրային հոդի պրոթեզավորում։ Տարբեր մակարդակներում վերջույթների անդամահատումով պրոթեզավորվել է 5 զինծառայող, որոնց պրոթեզավորումն իրականացվում է վերականգնողական օգնության շրջանակներում։ Ընթացիկ տարվա հունվարից հուլիս ամիսներին ԼՂՀ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժինների կողմից կատարված ակտային գրանցումների համաձայն ամուսնությունների թիվն անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 521-ի փոխարեն կազմելով 376։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակցի հետ զրույցում տեղեկացրել է ԼՂՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման եւ նոտարի կոմիտետի գործակալության պետ Լիանա Միրզոյանը։ Նրա հաղորդմամբ ընթացիկ տարվա հունվարից հուլիս ամիսներին գրանցվել է նաև 91 ամուսնալուծություն, անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի 105-ի փոխարեն։ Արցախում ամուսնությունները ավելի շատ են լինում հունիսից հոկտեմբեր ամիսներին ընկած ժամանակահատվածում, նշել է Լիանա Միրզոյանը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն օգոստոսի 17-ին այցելել է Հայաստանի քաղաքացուն, ով հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը եւ պահվում է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում։ Ինչպես տեղեկացրին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Հայաստանի գրասենյակից, կոմիտեն իր մանդատի համաձայն տրամադրել է նրան ընտանեկան բնույթի տեղեկատվություն փոխանակելու հնարավորություն։ Նախիջևանի հատվածում հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած տղամարդը Արարատի մարզի Այգեպատ գյուղի բնակիչ Հենրիկ Սարիբեկի Աղեկյանն է, ծնված 1954 թվականին։ Նա ամենայն հավանականությամբ սահմանահատել է օգոստոսի 7-ին։ Հայաստանի Հանրապետության գերիների պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանը նշել էր, որ տվյալ անձնավորության հարազատներն արդեն դիմում են ներկայացրել, որ նա տնից գնացել է։ Աղեկյանը տարապում է հոգեկան հիվանդությամբ, նախկինում փորձեր արել է հատելու հայ-ադրբեջանական սահմանը, սակայն հայկական կողմից սահմանը հատելու փորձ կատարելիս հայտնաբերվել է կանխվել է սահմանահատումը։ Շուշիի շրջանի Լիսագոր գյուղում գրեթե հիմնախնդիրներ չկան. գազաֆիկացում, էլեկտրաֆիկացում, ռոռոկման ջուր, համայնքային կենտրոն, բուժկետ, մշակույթի տուն, սրանք Լիսագորում լուծված խնդիրներ են։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ 16 աշակերտներ ունեցող գյուղում դպրոցը գործում է 1996 թվականից։ Անցած տարիների ընթացքում վերանորոգվել է մի քանի անգամ նորոգման աշխատանքներում ներդրում են ունեցել նաև Թեհրանաբնակ Խորեն եւ Թակուի Ոսկանյանները, ինչի մասին վկայում է դպրոցի մուտքին փակցված ցուցանակը։ Վերջին տարիներին կապիտալ վերանորոգումը իրականացվել նաև կառավարության միջոցներով տեղեկացնում է դպրոցի տնօրեն Վահան Հարությունյանը։ Բայց անցած եւ նախանցած տարիները արդեն տեղի ուժերով վարչակազմի նախարարության արդեն հիմնովին վերանորոգվեց։ Հենց անցած բայց նախանց հաստարը երկու անգամ վերանորոգել են կապիտալ վերանորոգվել է, մինչև հետել են վերանորոգել, բայց անգամ կապիտալ ու ճարուսման համակարգ ունենք արդեն համար մեկ պայման։ Հարմարավետ պայմաններով հանդերձ դպրոց աշակերտների քանակի դեպքում չի կարող ապահովել բոլորին դասասենյակներով։ Սա է դպրոցի տնօրինության մտահոգությունը։ Բայց եթե շատացան էլ չի։ Միտոս որ շատանա չբավարարի, բայց այս պայդրությամբ բավարարում են։ Անցած տարիների ընթացքում աշակերտների քանակը տատանվել է 16-ից 20-ի սահմաններում։ Գյուղում երիտասարդները շատ են, սակայն չեն ամուսնանում։ Դրանով պայմանավորված էլ առանձնապես փոփոխություն չի լինում աշակերտների թվի մեջ։ Ինչ վերաբերում է մասնագետների խնդրին ու աշակերտների առաջադիմությանը, ապա տնորենը դժգոհելու առիթ չունի։ Ապահովված են բարձրագույն կրթության մասնագետներով։ Դա էլ իր ազդեցությունն ունի ուսման որակի վրա լավ շրջանավարտներ ենք տալիս, առաջին ժամանակ ինստիտուտ են գնում, հիմնականում հիմա արդեն ավելի ճիշտ են մոդելում, հարցին քոլեջ են գնում, արհեստագործականություն անեն գնում, շախմատ են շատ լավ խաղում բոլորը։ Իրոք կարող լասո շախմատային թեքումով է։ Լիսագորի դպրոցում առանձին տեղ է տրվում նաև մարզական պարապմունքներին, սպորտ դահլիճի բացակայությունը չի խանգարում թիմային խաղեր կազմակերպելուն, որին մասնակցում են նաև տնորենը ամառը կոնկրետ պլանավորել ենք, որ 2-3 օր խաղում ենք, նոր հագստանում 2-3 օր խաղում զբաղվում կա երեխեքի դե առանձնապես։ Նշենք նաև, որ դպրոցն ապահովված է ինտերնետ կապով, ունի համակարգչային դասարան, ինչը մեր ժամանակներում առանձնապես կարևոր է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին դիրապետելու համար։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակ մենք լուրերի թողարկումը։ Երեք Ստեփանակերտում կազմակերպվել է գլոր սեղան սոցիալական ցանցերում տարածվող ապատեղեկատվության դեմ պայքարի միջոցների վերաբերյալ։ Գլոր սեղանի կազմակերպիչ Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Պետրոսյանն իր խոսքում ասել է, որ քննարկման նպատակը սոցցանցերում տիրող ապատեղեկատվական կառուցությունն է վերջին ամիսների շրջանառվող թեմաների շուրջ։ Փորձում ենք սոցցանցերում մի այնպիսի հարթակ ստեղծել, որտեղ կբացառվի ապատեղեկատվությունը, ասել է Սուսաննա Պետրոսյանը։ Նաև ավելացրել, որ այսպիսի քննարկումները հաճախ կլինեն, իսկ քննարկման արդյունքների ու նպատակների մասին կտեղեկացնեն բոլոր հասարակական կազմակերպություններին, որ เป զի միահամուռ ուժերով պայքարեն սոցցանցերում տարածվող ապատեղեկատվությունների դեմ։ Երեք Սեփանակերտի քաղաքային պատկերասրահում կայացավ Գորիսի գեղանկարիչ Յաշախաչյանի առաջին Արցախյան ցուցահանդեսը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ցուցահանդեսը համատեղ կազմակերպել են Հայաստանի նկարիչների միության Սյունիքի մասնաճյուղը, Արցախի նկարիչների միությունը եւ Ստեփանակերտի քաղաքային պատկերասրահը։ Ցուցահանդեսի հեղինակը Յաշա Խաչյանը մասնագիտությամբ ճարտարապետ է։ Երկար տարիներ աշխատել է որպես Գորիս քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ։ Չնայած ստեղծագործել սկսել է բավականին ուշ տարիքում, բայց նրա իսկ խոսքով հոգում միշտ էլ նկարիչն է ապրել։ Միշտ եմ նկարել, բայց լուրջ sense լուրջ սկսեմ մտածել, նկարել եմ 11 թվականից, աշխատանք չկար, հագեցման, իսկ ասմի ձեւով էներգիա պիտի թափեի։ Եվ սկսեցի ստեղծագործել նկարել։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են 6 տասնյակից ավելի գործեր, որոնց գերակշիռ մասը վերջին 2-3 տարիներին են արվել։ Հիմնականում բնանկարներ են, իսկ թե ինչու է նկարիչը նախընտրում բնանկար վրձնել, Յաշախաչյանը կտակով պատասխանեց։ Սիրում եմ բնություն նկարել, որտեղ բնություն չի բողոքում, որ նման չի ստացվում։ Նկարիչն իր գործերի մասին պատմել չի սիրում, ասում է, որ մարդիկ պետք է ինքնուրույն փորձեն հասկանալ այն իմաստը, որն ինքը դրել է այս կամ այն կտավի մեջ, որովհետև արվեստասերների ու մասնագետների ընկալումներն իրականում ստեղծագործական գործընթացի շարունակությունն են։ Այդուհանդերձ իր իսկ խոստովանությամբ ցուցադրանքում կա մի գործ, որն առանձնանում է մնացած բոլորից։ Երբ ապրիլի 7-ին Իրայել գնացել ենք Սիսիանի տղաների թաղմանը, որոնց զոհվել էին պատերազմի ժամանակ անօթաշտիք շփսարքին պատճառով։ Այդ գալուց անցնում ենք Զորաց քարերի մոտով։ Եղանակն անձրևով, արևով, կիսամբամած, ամբամած քամի օր էր։ Ու ծնվեց այդ գաղափարը, հիշեցի Շիրազի խոսքերը էքսպրոն բանաստեղծությունը մենք խաղաղ ենք մեր լեռների պես դուք կողմերի պես քուժեցիք վայրակ մենք ձերդենք ելակ մեր լեռների պես դուք կողմերի պես որանցիք վայրակ եւ մենք հավերժ ենք մեր լեռների պես դուք կողմերի պես փորչեք վայրակ զորած քարեր սրանք մեր զորքներն են զորած քարերը ընկած տղաներն են հողի մեջ մեր նահատակները եւ ամերը որ կմաքրվեն կգնան երկու քերի կապնքը սա բնանկար չի իսկ մնացածը դալեք ինչպես ուզեք Նկարչի գործերը նաև նրա բնավորության մասին են խոսում Արցախի նկարիչների միության նախագահ Հովիկ Գասպարյանը նկատեց, որ Եթե մի մարդը ինքը բնություն սիրում է, հնարավոր չէ որ նման մարդը ազնիվ չլինի։ Ուրեմն նրա մեջ կա ազնվություն։ Մի մարդը, որը բնություն սիրում է, դա նշանակում է, որ ինքը նաև հայրենասեր է, որը բնության նկատում է ամեն ինչ եւ իր համար, անվերջ է բնության գերեզմությունը։ Ուրեմն նրա մեջ նաև հայրենասեր իթիվս այլ արվեստագետների հանդես գալով ցուցահանդեսի բացման արարողությանը Հայաստանի նկարիչների միության Սյունիքի մասնաճյուղի նախագահ Գորիսի քաղաքային պատկերասրահի տնորեն հայտնի գեղանկարիչ Ժիրայր Մարտիրոսյանը հայտնեց, որ նկարիչների միությունների սերտ համագործակցության արդյունքում առաջիկայում Սյունիքից նոր նկարիչներ կհյուրընկալվեն Արցախում։ Յուլիա Վանյան այսօր Միջազգային լրահոսից ԱՄՆ-ն անհանգստացած է Ադրբեջանում ընդդիմության ներկայացուցիչների ձերբակալությունների առիթով եւ իշխանություններին խնդրելու է Եվրախորհրդի եւ ԵԱՀԿ-ի դիտարկմանը ներկայացնել սահմանադրության փոփոխությունները։ Այս մասին ասված է ԱՄՆ պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մարկ Թոների հայտարարությունում։ Մենք Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ ենք անում սահմանադրական փոփոխությունները ներկայացնել Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ԵԱՀԿ մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների գրասենյակի համատեղ դիտարկմանը, ասված է հայտարարությունում։ Բացի այդ Վաշինգտոնն անհանգստացած է ադրբեջանական ռեալ շարժման քարտուղար Նաթիկ Ջաֆարլիի օգոստոսի 12-ի ձերբակալության, նաև այլ ակտիվիստների լրացուցիչ ձերբակալությունների առիթով։ Ադրբեջանի համանadrության փոփոխությունների նախագահ Իլհամ Ալիևի առաջարկած նախագծով առաջին փոխնախագահի եւ փոխնախագահների պաշտոնների ներդրում է նախատեսվում։ Առաջարկվում է նաեւ երկարաձգել նախագահի պաշտոնավարումը մինչեւ 7 տարի ժամկետով։ Արգենտինյան Թելեֆե հերոստանգերությունը ծավալուն ռեպորտաժը պատրաստել Արցախի մասին։ Հերոստանգերության նկարանող խումբն այցելել է Արցախ, եղել Ստեփանագերտում, Շուշիում, Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղում եւ Արաջապա դիրքերում։ Այցի ժամանակ զրույցը անցկացվել առաջնագծում ծառայող զինվորների, ինչպես նաեւ ապրիլյան քարորյա պատերազմի հետևանքով Թալիշ եւ Մատաղիզ գյուղերի ստեղահանվածների, զոհվածների ընտանիքների հետ։ Ծավալուն ռեպորտաժի ընթացքում արգենտինացի լրագրողները հանգամանորեն ներկայացնում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Օգոստոսի 15-ից ամեն երեկո Թելեֆե հեռուստաընկերության լրատվական ծրագրի շրջանակներում մի քանի օր ցուցադրվում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին պատմող ռեպորտաժը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պանգի Մունը հայտարարել է, որ Հալեպի իրադրությունը կարող է բերել հումանիտար աղետի եւ հորդորել է Ռուսաստանին ու ԱՄՆ-ին շուտապույտ համաձայնության հասնել քաղաքում եւ երկրի այլ շրջաններում կրակի դադարեցման շուրջ։ Հալեպում մենք վտանգում ենք բախվել Սիրիայում հակամարտության հետևանքով 5 տարվա արյունահեղության ու տարապանքների ընթացքում աննախադեպ հումանիտար աղետի, գրել է Պանգիմունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին հղած իր վերջին հաշվետվության մեջ։ Տարածքի եւ ռեսուրսների համար մարտերն ընթանում են բնակելի թաղամասերի վրա անկանոն գրոհների միջոցով։ Դրանց զոհ են դառնում հարյուրավոր խաղաղ քաղաքացիներ, այդ թվում տասնյակ երեխաներ, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Հակամարտության կողմերից ոչ մեկը չի կատարում խաղաղ բնակչության պաշտպանության իր պարտավորությունները, հավելել է նա։ Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորումը Հալեբ քաղաքի բնակելի տարածքներում քիմիական զենք է կիրառել։ Տարածքները գտնվում են սիրիական բանակի վերահսկողության տակ։ Ըստ տեղեկատվության նրանք մանանեխի գազ են օգտագործել։ Հարձակման հետևանքով դժուժել է առնվազն 20 մարդ։ Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունը չի բացառում, որ իսլամական պետությունը կարող է ինքնուրույն արտադրել քիմիական զենք։ Նշվում է նաև, որ դա իսլամական պետության կողմից քիմիական զենքի օգտագործման առաջին դեպքը չէ Սիրիայում։ Այս տարվա մարտին դրանից Սիրիայում տուժել էր շուրջ 1500 մարդ։ Բուենոս Այրեսի Սուրբ Գրիգոր հայկական եկեղեցին ներառվել է քաղաքի զբոսաշրջային շրջայցի պաշտոնական ծրագրում։ Եկեղեցին գտնվում է Արգենտինայի մայրաքաղաքի Պալերմո շրջանում։ Քաղաքով շրջայցի պաշտոնական ծրագրով զբոսաշրջիկները կարող են տեսնել ճարտարապետական հուշարձաններ, թատրոններ, թանգարաններ, ինչպես նաև հայկական եկեղեցին։ Ճանաչիր Բուենոս Այրեսը ծրագիրը կազմողները հայկական եկեղեցին ներառել են, ցանկանալով ընդգծել քաղաքի հայ համայնքի կարևորությունը։ ԱՄՆ-ում բնակվող թուրք ընդդիմադիր քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին Թուրքիա արտանձնելու հարցը ոչ մի կերպ կապված չէ քաղաքականության հետ։ Այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարկ Թոները։ Գյուլենի արտահանձնման հարցը ոչ մի կերպ կապված չէ որևէ քաղաքական գործընթացի հետ։ Դա դիտարկվում է Թուրքիայի հետ արտահանձնման մասին համաձայնագրի շրջանակում ասել է նա։ Նրա խոսքով ԱՄՆ-ն ուսումնասիրում է Թուրքիայից ստացված փաստաթղթերը եւ այդ հարցը չի որոշվում մեկ օրում։ Թոները նաեւ ասել է, որ պետքարտուղար Ջոն Քերին այդ հարցը քննարկել է իր թուրք գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Հիմնական ուշադրությունը դարձվել է Սիրիայի հարցում համագործակցությանը, սակայն այս հարցն էլ է բարձրացվել, ասել է նա։ Մարզասերների համար Ռիոյի Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանն օլիմպիական ոսկե մեդալն ստանալիս կրում էր շապիկ, որի վրա պատկերված էր Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանը։ Պատվոհարթակից իջնելով եւ լուսանկարիչներին մոտենալով Արթուր Ալեքսանյանը ցուցադրեց իր շապիկը, ձեռքը կրծքին հպելով ժեստ կատարեց, որը վկայում էր այն մասին, որ նա հաղթանակը նվիրում է Արցախյան պատերազմում հերոսաբար զոհվածներին։ Հայաստանի հավաքականը Ռիո 2016-ում առաջին օլիմպիական ոսկին նվաճեց։ 98 կիլոգրամ քաշային կարգում հունահռոմեական ոչի ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանը գետնեց Կուբան ներկայացնող Յասմանի Դանիել Լուգո Կաբրերային եւ 20 տարվա դադարից հետո Հայաստանին ապարգևեց առաջին ոսկե մեդալը։ Արմեն Նազարյանից հետո Արթուր Ալեքսանյանը նվաճեց Հայաստանի համար առաջին օլիմպիական ոսկե մեդալը։ Հայաստանի հունարոմեական ոչի իմշամարտի հավաքականի անդամ Միհրան Հարությունյանը դարձավ 31-րդ համառային օլիմպիական խաղերի փոխ-չեմպիոն։ Եզրափակչում Հարությունյանի մրցակիցը սերբ աշխարհի նախկին չեմպիոն Դավոր Ստեփանեկին էր։ Գոտեմարտն ավարտվեց 1-1 հաշվով, բայց քանի որ Սերբը վերջինն էր միավոր վաստակել, նա էլ օլիմպիական չեմպիոն հռչակվեց։ Եզրափակչի ճանապարհին Հարությունյանը 9-0 հաշվով գերազանցել է եգիպտացի Սալեհ Կահքին։ Երկրորդ գոտեմարտում հայ մարզիկը 2-1 հաշվով հաղթել է կորեացի Ռյու Հանսուին, իսկ կիսաեզրափակչում 3-1 հաշվով առավելության հասել ադրբեջանցի Ռասուլ Չունայևի նկատմամբ։ Ռիոյի 2016 թվականի Օլիմպիական խաղերում Հայաստանը ղերծանր քաշային կարգում ներկայացրին Գորմինասյանն ու Ռուբեն Ալեքսանյանը։ Գորմինասյանը երկամարտի արդյունքում 451 կիլոգրամ արդյունքով զբաղեցրել է երկրորդ տեղը դառնալով Օլիմպիական խաղերի փոխ-չեմպիոն։ Ռուբեն Ալեքսանյանը երկամարտի 440 կիլոգրամ արդյունքով զբաղեցրեց 4-րդ տեղը։ Չեմպիոն հրճակվեց վրացի Լաշա Թալախաձեն երկամարտի 473 կիլոգրամ արդյունքով, ինչը նոր համաշխարային ռեկորդ է։ Հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբ รา համը շնորհավորական ուղերձ է հղել ըմշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանին եւ հայ օլիմպիականներին ցուցադրած հիանալի արդյունքների համար։ Արթուր Աբ รา համի շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես ասված է. Շնորհավորում եմ համայն հայությանն ու ըմշամարտի արքա Արթուր Ալեքսանյանին փառահեղ հաղթանակի արդիվ 20 տարի անց Հայաստանն ունեցավ օլիմպիական չեմպիոն։ Դա մեծ պատիվ է ոչ միայն մարզիկի, այլև ամբողջ հայ ազգի համար։ Շնորհավորում եմ նաեւ Ռեո 2016-ի մեր մյուս հաղթանակած մարզիկներին՝ Միհրան Հարությունյանին, Սիմոն Մարտիրոսյանին, Գոր Մինասյանին։ Հարգանքները ձեզ տղաներ, հպարտանում եմ ձեզանով, դուք ուժեղ եք, մենք բոլորս միասին անպարտ ենք։ Եվ վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն։ Առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան։ Տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։